حتى تعرض كان وفجر الروح صار وجاءت نفوسهم للذل وامساك والشام النار من هيج القلب حتى شاره كان وفجر الروح يصارا ونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانت قضى عريانا للذل وانت قضى عريانا النصر في حسنه نستعد له أكرم به حين نلقاه ويلقانا إما حياة تعيد الحق i pogledate roditelja, sjedi u takvoj kući i gleda svoju kćerku, ne osjećaju ti ni malo ni stida ni srama. O roditelji, kako možete dozvoliti da gledate stidne dijelove svojih kćerki? kako možete dozvoliti da gledate stidne dijelove svojih majki? Porodite! Porodite! roditelji, zapitali se svaki roditelj, gdje mu je bila kćer koja dolazi u pola dva ili pola tri po noći? Gdje je bio sin koji dolazi u sabah? Šta su uradili? Šta ćeš kazati svome gospodaru kada budeš upitan za odgoj i brigu o svojoj porodici? القلب حتى جار بركانا وفجر الروح عصارا ونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانتاقض الشاهين عريانا للذل وانتاقض الشاهين عريانا Cijenjeni roditelji, da li vaša kćer vrijedi više išta?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 Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا Kada hoćemo da jedan grad uništimo, onima koji su u njemu na raskoš navikli, prepustimo da se razvratu odaju i tako zasluže kaznu, pa ga onda do temelja razrušimo. كاجي وذبيشني الله سبحانه وتعالى ودرقم قرآنكم آية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة بلودنيك spolno neopći osim sa bludnicom ili sa mušrikinjom ili mnogoboškinjom. Ovo je obavijest od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da se bludniku na njegov poziv neće odazvati osim ona koja je bludnica. Neće mu se pomirovati i odazvati osim ona koja je bludnica i ona koja je mnogoboškinja. والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك a bludnica s njom ne opći osim bludnik ili mnogobožac što znači na poziv bludnice neće joj se odazvati mu'min nego će se odazvati onaj ko je bludnik ili onaj ko je mnogobožac Sufjan al-Thawri rahimahullahu ta'ala prenosi od Ibn Mas'uda radijallahu anhu da je rekao za rijeti uzvičenog Allaha subhanahu wa ta'ala Zani la jankihu illa zanijetan au musrikatan Ovo se ne odnosi na brak, već se odnosi na spolni odnos. To je sa njim će blud utiniti samo bludni ili mnogobožac. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam Trojici je Allah zabranio džennet ustrajnom alkoholičaru, neposlušniku svojim roditeljima i onome ko dozvoljava nemoral u tvojoj porodici. Hadis bilježi imam Ahmed. Pa o čovječe, kada je Allah zabranio džene, onome ko dozvoljava nemoral u tvojoj porodici, šta reći za današnju zajednicu? Šta reći za današnje porodice? U kojima je dozvoljen razvrat? u kojima je zavladao nemoral, u kojima je zavladala raskalačena nošnja. Šta kazati za takve porodice? Šta kazati za one koji su nosioci tih porodica, za domaćine? Da li su oni istinski dozvolili da se u njihovim porodicama čini razvrat. Pa ćete tako vidjeti suprugu o kojoj muž apsolutno ne vodi računa. Pa ćete tako vidjeti kćerku i sina o kojima roditelji apsolutno ne vodi računa. Gledate roditelja kako gleda svoju kćerku koja mu javno pokazuje svoja prca, javno mu pokazuje svoje dijelove tijela, sidne dijelove tijela. I pogledate roditelja, sjedi u takvoj kući i gleda svoju kćerku, ne osjećajući ni malo ni stida ni srama. O roditelji, kako možete dozvoliti da gledate stidne dijelove svojih kćerki? Kako možete dozvoliti da gledate stidne dijelove svojih majki? one su u vašim kućama vi ste dužni da osjećate poštovanje prema njima da ih zaštitite da ih branite od onih koji žele da im napakosti a ne da i vi svojim očima gledate ono što vam je zabranjeno cijenili roditelji u istinu Allah subhanahu wa ta'ala je ljubomoran na granice koje je postavio Sa'd ibn Mu'ad Allahu anhu onaj čijom smrću se zatresao arš gospodara našega je zaklao konja na kojem je jahala njegova supruga zaklao je konja na kojem je jahala njegova supruga ne želeći da više iko uđe se to konja ovo je bila ljubomora Sa'ad ibn Muada pa su se neki ashabi začudili i kažu zašto je to uradio pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam a ta'ad je li gajrati ta'ad Zar se čudite ljubomori Sadovoj? Ja sam Allaha mi ljubomorni od njega, a Allah je ljubomorni od mene. Tjenjena braćo, gdje je ljubomora? Gdje je ljubomora prema majkama? Gdje je ljubomora prema suprugama? Gdje je ljubomora prema kćerkama i sinovima? Kćerke i sinovi opet. La ilaha illallah. Izlaze, vraćaju se kad hoće, rade šta hoće, nose se kako oni hoće, rade sve što poželi i još povr svega toga roditelji im omogućuju da rade šta oni hoće. O roditelji, zapitali se svaki roditelj, gdje mu je bila kćer koja dolazi u pola dva ili pola tri popu noći? Gdje je bio sin koji dolazi u sabah? Šta su uradili? Šta ćeš kazati svome gospodaru kada budeš upitan za odgoj i brigu o svojoj porodici? Šta ćeš kazati? Gdje ti je opravdanje? Da li ga u istinu imaš? I još jedan veliki problem. Cijenjeni roditelji, cijenjeni domaćini, vi koji ste dužni da vodite brigu o sebi i svojim porodicama, vi koje doziva gospodari kaže, يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أو بيرنيسي شوفيت السبع سوية بردت أو Čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Ku anfusakum wa ahlikum naran, wa kuduha nasu wal hijara. Da li se pitate, da li će tvoja kćez ili tvoj sin, donijeti kući bolest, poput side, poput gorone, poput sifilica i ostali bolesti koje su prouzrokovane bludom. Cijenjeni roditelji, da li vaša kćer vrijedi više Ista? vrijedi li koliko trun gorušice, koliko zrno gorušice, kada izgubi čast i nevinost. Da li ona vrijedi više išta? Da li to može biti sutra majka koja će odgajati ovaj umme? Da li je to sutra majka koja će odgajati generaciju? takva uistinu ne može biti dobra majka i ona koja će odgajati generacije. Sutra se roditelji ili sutra se muževi u svojim kućama uvate za glavu zašto je ovo ovako u mojoj kući? Zašto ne mogu da iziđem na kraj sa svojim djetetom? Šta sam ja skrivio Allahu? Zašto se ne pitaš? Šta ja nisam skrivio Allahu? šta ja nisam skrivio. Pa Jer u istinu ne vodi se računa onda kada je potrebno da se vodi računa. Gdje je odvoj porodice? Gdje je odvoj djeteta?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 nabraja njihova svojstva to su oni alladina hum fi salatihim khashi'un to su oni koji su skrušeni i ponizni u svome namazu već smo govorili da se čovjek nema čemu nadati bez namaza i to pet dnevnih namaza والذين hum anil اللغو معرضون i oni koji se od besmislica okreću ne ode plaho računa o besmislicama والذين هم للزكاة فاعلون i koji zekat udjeljuju والذين هم لفروجهم حافظون i oni koji čuvaju svoja stidna mjesta إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم osim prema suprugama svojim i prema onima koje su u posjedu njihovu فإنهم غير ملومين oni doista prijekur ne zaslužuju فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون A oni koji i pored toga traže, oni su u zlu sasvim pretjerali. Koji i nakon svojih supruga, koji i nakon oni koji su u njihovom posjedu traže ono što je haram, traže žene koje su im haram, takvi u istinu su u zlu sasvim pretjerali. Kako to kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ako bi se bludnici i sačuvali sramote na Dunjaluku, ako bi uspjeli da prikriju svoj zločin, onda u istinu neće sačuvati te sramote na sudnjem danu pred svim stvorenjima. Kada će Allah subhanahu wa ta'ala izvesti počinio se ovakvih sinova i ovakvih loših dijela, i objelodaniti to pred čitavim čovječanstvom. I neće doći neko sa strane pa da svjedoči. Nego će naći dijelovi tijela posvjedočiti protiv nas. I dijelovi tijela oni koji su počinili zinaluk posvjedočit će protiv njih. Gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala El jevme nahtimu ala afvahihim Wa tukellimuna ejdihim Wa tashhadu arđuluhum bima kanu jaktibu الله أكبر اليوم نختم على أفواههم دانشم زفشتتي أوسنهولا وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكتبون i danas će nam posvjedočiti njihove ruke i njihove noge onome što su radili. Ovo će biti svjedočenje dijelova tijela protiv onih koji su to počinili. A može li čovjek sakriti svoj zlosin od svojih ruku? Može li to sakriti od svojih nogu? Če neko kazat ispod pazuha pa do, do pupka? Allah subhanahu wa ta'ala će dati da i kože progovori. A kožom je obavijeno čitavo tvoje tijelo i neće se ništa moći sakriti wa qalu li juludihim lima shahidtum alayna pa će kazati svojim kozama zašto svjedočite protiv nas qalu antaqana allah alladhi antaqa kull shay onaj koji je obdario govorom sva svoja stvorenja učinio je da imi govori koza će posvjedočiti protiv čovjeka وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ On vas je prvi put stvorio i evo vratili ste se njemu. Došlo je vrijeme kada će se vratiti pred Allaha subhanahu wa ta'ala i ništa se neće moći sakriti. Kaže uzvišeni dalje وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ vi se niste krili da ne bi uši vaše i oči vaše i kože vaše protiv vas je dočile. Nije to bio razlog što ste se vi krili. Već zato što ste mislili da Allah neće saznati mnogo što što, što ste radili. Ljudi se kriju misleći da Allah neće saznati. Ne da neće saznati, nego je to Allah znao da ćeš počiniti prije nego što ti stvore jer je Allah subhanahu wa ta'ala svezajući. A svezajući zna i ono što je bilo i ono što će biti. I ono što bi bilo, kad bi bilo, kako bi bilo. Sve i moguće pretpostavke Allah subhanahu wa ta'ala zna. Zato ljudi se kriju misleći da Allah neće saznati za ono što su radili. A Allah subhanahu wa ta'ala je sveznajući. Pa kaže uzvišeni, وَذَلِكَ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ I to vaše uvjerenje koje ste u gospodaru svome imali, upropastilo vas je, pa gubitnici ste postali. To što ste imali loše mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala, bilo je sebe يقارع طغمة الإجرام فاردا وتشكو للجروح به الجروح شعوب الأرض في دعة وأمن وهذا الشعب تنهشه الكروح تناوشه الطغاة فأين يمضي وهل بعد النزوح Cijenjena i poštovana braćo, poslušajmo kazivanje o jednom našem bratu koji je počinio blud a nakon toga se pokajao za taj svoj veliki grijeh pripovjeda čovjek koji je sa njim razgovarao stigao sam na aerodrom pripremajući se za povratak pošto nisam spavao osim malo na ovom svom putovanju razgledao sam lijevo i desno tražio mesđid i mjesto gdje bi klanjao namaz i usput se malo odmorio. Našao sam mjesto koje je pripremljeno za obavljanje namaza. Otišao sam i zaspao dubokim snom poslije obavljenog sabah namaza. Probudio sam se pred podne uz plać jednog mladića starostne dobi između 20 i 30 godina. On je klanjao namaz i to plaćući. Plakao je plaćem žene koja je izgubila svoga muža. Ja sam ponovo nastavio spavati jer me umor savladao nakon nekoliko momenata pričao mi je upravo taj mladić koga sam vidio da plaće u namazu i probudio me na namaz. Reče mi, zar možeš spavati? Mogu, odgovorio sam mu. Kaže, ja ne mogu spavati, niti mogu san okusiti. Hajde da klanjamo namaz, a posle namaza neka bude ono što je Allah subhanahu wa ta'ala odredio. Posle namaza sam ga upitao, a šta ti je? reče ja sam iz Rijaba iz bogate sam porodice sve što zaželimo to nam je i omogućeno bilo da se radi o odjeći i metku prijevoznim sredstvima sve nam je omogućeno ali sam se umorio od rutinskog života pa sam zbog toga htio odputovati izvan zemlje i razmišljao sam o tome da li da odputujem u zemlju gdje putuje i ostali narod pa sam se pobojao da će me prepoznati i osramotiti odabrao sam ovu zemlju u kojoj se nalazimo nas dvojica gdje me niko ne poznaje nisam imao namjeru počiniti blues. već malo se zabavljati tračiti svoje vrijeme igrati se i usput se malo odmoriti Ovaj mladić nakon što je stigao u ovu zemlju, loše društvo ga je okružilo i oni im se pridružio. Vodili su ga sa fesada na fesad, sa igre na igru, ne dok ga nisu pripremili za blud. Osamio se s jednom pokvarenom djevojkom. Ona ga je zabavljala i zavodila sve dok nije počinio zinalu. Nakon završenog čina, pojavi se temperatura u njegovom srcu te je počeo plakati i vikati počinio sam zinaluk počinio sam zinaluk i to po prvi put kako sam poručio branu ili tu veliku zidinu koja me sprečavala od bluda bit će mi zabranjene džemnetske hurije izišao je na vrata sav uplakan sačekao ga je jedan od radnika i upitao šta ti je, zašto plačeš? A zašto da ne plačem? Počinio sam blud, počinio sam blud. Ma lahko je to, uzmi jednu čašu alkohola i sve ćeš zaboraviti. Vi ste me nagovarali i zbog vas sam izgubio džennetske hurije, učinili si finalu. A ti sad hoćeš da mi i džennetsko vino bude zabranjeno. Reče ovaj, Allah je milostiv. E on prašta. Zaboravio je ovaj čovjek, ovaj pokvarenjak, da Allah subhanahu wa ta'ala žestoko kažnjava i da je za pokvarenjake pripremio rasplamsalu vatru u kojoj će biti bačen svaki nesrećnik. Mladić je plakao zbog onog što ga je zadesilo. Sakrivao je svoje lice i govorio mi Ja lejtehum أخذوا مالي لقد مضوا بي إلى الزنا لقد أفسدوا وكسروا ديني وإيماني kaže da su Bogdo uzeli moj imetak nego su me odveli da počinim zinalu upropastili su i slomili moju vjeru i slomili su moj iman dalje govori pa kaže wa fi tilke lahvati lati intahejtu fiha mine zina wa ana la ezalu bakijan kalikan hazina kaže od tog momenta od kad sam završio sa tim činom neprestano sam u plaću velikoj brizi i puno sam zabrinut. Onda mu je brat koji je sa njim bio proučio riječi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da bi ga malo utječio. Jer je na njegovom licu primijetio da taj čovjek osjeća da mu Allah jalla šanuhu neće oprostiti. Pa kaže قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله reci O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, la taqnatu min rahmetillah. Ne gubite nadu Allahu milost. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Uistinu Allah oprašta sve grijehe. Innahu huwa al-ghafuru rahim Uistinu on prašta i on je milostiv. I nakon proučenog kuranskog ajeta, on je i dalje nastavio da bude u takvom stresenom stanju pa je samo ponavljao kullu yaghfirullahu lahu illa ana Lako mi će Allah oprostiti, samo neće oprostiti meni. Ovaj ga je uporno tješio, a on je samo ponavljao. Kullu yaghfiru lahu illa ana. Svako mi će Allah oprostiti, ali meni neće oprostiti. Pa mu je da govorio, Ela ta'lamu anni zanejt. Ela ta'lamu anni zanejt. Pa je onda mu ponavljao, zar ti ne znaš da sam ja počinio blud? Zar ti ne znaš da sam ja počinio blud? Zatim je upitao svoga prijatelja koji ga je tješio. Helzenej, da li si ti počinio blud? On je odgovorio, la wallahi, ne tako mi Allaha subhanahu wa ta'ala. On mu je onda odgovorio, idan ente la ta'lamu hararata al ma'asijati allati ana fiha onda ti i ne znaš kakva je žestina ovoga grijeha, kakva je žestina nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Ti onda i ne znaš kako ovaj grijeh peče. Nakon toga su se rastali, otišli su za Rijad. Nakon nekog vremena sreli su se. Onog momenta kada su se sreli, ponovo je eksplodirao da tako kažemo i počeo je plakati nakon čega mu reče wallahi منذ فارقتك وفعلت فعلتي تلك ما تلذذت بنوم إلا غفوات kaže tako mi Allaha Đelešanuhu od momenta od kako sam se rastao sa tobom i od kako sam učinio taj grijeh nisam zaspao osim samo na momente pa je sebi ponavljao i postavljao pitanja na koja je svakako znao odgovor ما قولي أمام الله يوم أن يسألني ويقول عبدي زنيت šta će biti moje riječi pred svevišnjim Allahom subhanahu wa ta'ala kada me bude upisao i kada mi bude rekao o robe moj počinio si zinaluk aqulu naam zanejtu wasirtu bi riđli hatejni ila zina reći ću da da gospodaru moj počinio sam zinaluk Išao sam ovim svojim dvijema nogama da počinim zinaluk. Prijatelj ga je nakon toga pokušavao tješiti, govoreći mu Allahova milost je velika. Ali on mu kaže, nisam došao da te posjetim. Nisam došao da cijelim s tobom. Nego sam došao da se s tobom oprostim. Jer ja odlazim u sudnicu da se prijavim i da se nadamnom izvrši šarijatska kazna kamenovanja. قلت له أمجنون أنت ذاتي متمركة ويسل في لود أنسيت أنك متزوج يسل زبور بيودة في أوجين أنسيت أن حد الزاني المحصن هو الرجم بالحجارة حتى الموت يسل في زبور بيو da je kazna za bludnika, za čovjeka koji je oženjen, kamenovanje sve do smrti. Zalike ahvanu من أن أبقى زانيا وألقى الله زانيا غير مطهر بحد من حدوده kada to je lakše mome srcu nego da ostanem bludnik nego da sretnem svoga gospodara a ja sam bludnik a nisam se očistio a imao sam priliku da se očistim da se nadamnom izvrši ta šarijatska kazna ema tettakillah ustur ala nefsike wa usretike wa džemaatik Zar se ne bojiš Allaha subhanahu wa ta'ala? Pritaj to, sakri, sačuvaj sebe i tvoju porodicu i sačuvaj svoju rodbinu. Ha ulai kulluhum la yunqidhunani min an-nar wa ana uridu an-najata min adabillah. Allah. Svi ti koji si ti nabrojao, neće me oni spasiti vatri, a ja želim da se spasim Allahu ve dželle šanuhu patnje. On je bio uporan, ali nakon toga htio je da se izvrši nad njim kazna. Pa mu je ovaj brat sagovornik predložio da odu do jednog šeha i da ga pitaju za šarijatski propis. Nakon čega se on složio, ali kada su ga upitali, on je rekao, la ju celim On je odgovorio, neće se predati sudnici. Međutim, on se nije pomirio s tim, nego je vršio pritisak na šeha da mu izda fetvu, da ode i da se preda u sudni. صلابا لا تحركه الريح فما سمع الكبار لهم صراخا وما نطق العلي ولا الفصيح وفجر الروح يطرا اتق الله يا شيخ وأنا أتعلق برقبتك يوم القيامة وأقول يا ربي إني أردت أن أسلم نفسي ليقام حد الله علي فردني ذلك الشيخ كاشف الشيخ بويت الله جل شانه znaj da ću ti se ja okačiti o vratu na sudnjem danu i da ću kazati gospodaru moj, ja sam htio da se predam, da se nadamnom izvrši šarijatska kazna, ali ovaj šeh je rekao da se ne smijem predati, da se ne trebam predati, on mi je izdao fetvu da se ne predam. Hada ma elqa Allahe bihi, wa ma uftike illa an ilmin. Ovim ću ja sreći Allaha Đelešanuhu i ne govorim osim po ilmu. Nakon toga su se rastali i otišli su na hađu. Pa je on rekao, obavljajući obrede hađa, sve sam pješice hodao. Negdje od Mekke možda do Arefata ima 30 km. To je prešao pješici, pa se vraćao na Muzdelifu, pješici, pa je otišao sa Muzdelife na džemreca pješici, pa ponovo nakon toga do Harama pješici, kaže le Allah an janzura ilaih wa jarhamani. Možda me Allah žele šanuhu pogleda pa mi se smiluje. Možda me pogleda dok stojim na Arafatu tražeći oprosta. Možda me pogleda dok idem pješice i dok se mučim u toj velikoj masi. I molim njega za oprost, možda mi se smiluje i grijehe mi moje oprosti. I oprosti mi ovaj veliki grijeh koji sam počinio. Kada su bili drugi dan na džemretima, ovaj brat ga je ugledao. Nije znao da će i on ići na hač. Pa ga je zovnuo, o Ahmede, A on kada je vidio da je to njegov prijatelj, okrenuo se i pobjegao. Kada su se vratili u Rijad, pitao ga je zašto si pobjegao. Kaže, bio sam zauze spominjanjem Allaha subhanahu wa ta'ala i traženjem oprosta od njega. Bio sam time zauze. A s druge strane, ne mogu da sjedim sa vama. Vi ste čisti. Ja sam prljav. Mene je zinaluk u propastiju. Postao sam prljav i ne želim da vas isprljam tim zinalukom ne želim da i vi postanete prljavi, da pređe sa mene ta prljavština na vas i da se odrazi na vas. Kaže, nekada sam osjećao da se Allah neće smilovati nikome koje je u mojoj blizini. A ponekad bi sebi govorio malo se tješujeći, možda mi se Allah smiluje zbog nekoga koje je u mojoj blizini. Kaže, sastajali smo se i čitali smo biografije naših prethodnika pa smo jednoga dana sjeli i nasli kazivanje o Rabi'u ibn Huseymu. Ovo je jedan od pobožnjaka Kufi. Pa su pokvarenjaci odlazili i nastojali da pokvare svakog ono koje je bio čestit. Običnu masu su kvarili na svakom koraku. Ali posebno su usmjerili svoju pažnju da pokvare one koji su pobožni i one koji se boje Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta su uradili? Našli su jednu ženu koja je bila pjevačica, bila je lijepa i rekli su joj, leki alf dinar. Evo ti hiljadu dinara. Ala mada? Što mi to dajete? ala qublatin wahidatin min ar-rabi' samo za jedan poljubac od rabija ovo hiljadu dinara dobijaš samo na jedan poljubac od rabija قالت ليس هذا فحسب bel lekum fauqa hada kako fadirke kako one koje odvode sa pravog puta i koje varaju kaže ne samo to nije to dovoljno imat ćete i više od toga ja ću raditi i više od toga ne samo jedan poljubac pa je ona iskoristila priliku i osamila se s Arrabijom skinula je svoju odjeću a onda je Arrabija onaj koji se boji Allaha subhanahu wa ta'ala onaj koji računa na polaganje računa rekao joj كيف بك لو نزل الحمى بجسمك وغيرت ما أرى من لونك وبهجتك kaže šta misliš kada bi Allah Đelešanuhu dao da se spusti temperatura na tvoje tijelo pa da promijeni boju i da promijeni ljepotu koju sada ima أم كيف بك لو نزل ملك الموت وقطع منك حبل lvetin. ili kakva bi ti bila kada bi tišao melek smrti i presjekao tvoju žilu kucavicu em kejfe biki lau sa'alaki munkirun wa nakir šta ćeš kazati kada te budu pitali munkir i nakir fasarrakat sarhatan azima pa je ona onda zapomaga Isala i počela je vrištati falalat haribeten i onda se okrenula i pobjegla i postala je pobožna tako da je nosila nadimak abidatul kufe ovako postupaju oni koji se boje Allah subhanahu wa ta'ala pa je onda nas brat Ahmed sav potresen ovim kazivanjem počeo da plače i da pomagajući kaže Ar-Rabija ibn Husein odbija je odgoni je od sebe iako je došla ponudila mu se a ja sam sa svojim dvijema nogama otišao i tražio da potinim dinaluk i ponovo u plać i ponovo u jedno veliko beznadje osjećao je veliko pokajanje i veliko kajanje pa je ovaj naš brat sreo jednog od uleme i pričao mu šta se događa sa ovim našim bratom Ahmedom. Kada mu je kazao sve šta se sa njim desilo, a on je vjerovali ili ne, nakon što je obavio hadž, postao hafiz Kur'ana. Puno je obavljao namaz, čak i dobrovoljne napile. Pa je povrst svega toga svaki drugi dan postio, postio je Davudov post, tražeći oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada je ispričao ovome Alimu šta se dešava sa ovim bratom, on mu je rekao, možda lud koji je počinio bude sebebom da uđe u džanju. Kako? Jer ga je taj blud natjerao da se istinski pokaje. Jer je taj blud bio sebebom da se vrati Allahu subhanahu wa ta'ala. Taj blud je bio sebebom da je on i dane i noći provodio u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala.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 udvostručena bludnici će na sudnjem danu biti kažnjavani u dolini i kada god budu kažnjeni ponovo će se kazna povraćati to je ponavljanje kazni to je umnogostručavanje kazni kada će se kazna neprestano ponavljati i on će kušati tu kaznu koju je Allah pripremio za bludnike وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانَا I u njoj će vječno ostati ponižen. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا Osim onih koji se pokaju i koji uzvjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala i koji budu radili dobra djela فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنًا To su oni čija će djela Allah zamijeniti dobrim djelima. Allahu akbar! Toba! briše grijehe i častavi se Allah subhanahu wa ta'ala će onima koji ste istinski pokajali promijeniti njihova loša djela u dobra djela Allahu akbar ali ovo je istinska teuba oni koji se plaho tješe neka znaju da Allah se toko kažnjava a oni koji izgube nadu Allahu Allahovu milost neka znaju da je Allahova milost velika i da ne možemo počiniti grijeha a da kada se za njih pokajemo da ih Allah ne može oprostiti ovaj brat nakon što je čuo ovaj kuranski ajet uputio se prema kući našega brata Ahmeda da ga obavijesti o ovom kuranskom ajetu iako je on hafiz Kur'ana došao mu je našao ga i počeo mu učiti kuranski ajet والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق sluša ga, pomno ga sluša oni koji ne pripisuju Allahu druga koji ne mole nekoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إن أبيعوا نيكوغا osim kada to pravda zahtjeva Vela je znun kada je spomenuo ove riječi ponovo se osjetilo trganje kod Ahmeda jer njegova prsa je kidao svaki spomen zinaluka i bluda pa je počeo ponovo da plaće Vama je fa'al zalike jelka efana onaj ko to uradi kaznu će iskusiti yuda'af lahu l'adabu jevma l'qiyamah wa yaklu fihi muhana kazna će mu biti udvostrušena na sudnjem danu i u njoj će vječno ponižen ostati illa man taba wa amana wa amila saliha osim oni koji se pokaju i koji uzvjeruju i koji budu dobra djela činili فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات to su oni čija će loša djela Allah promijeniti u dobra djela kada je Ahmed čuo ove riječi onda je skočio i počeo grliti svoga brata zašto kaže Allahom i hafizom Kur'ana ali ovaj kur'anski ajet kao da prvi puta slušao kao da ga nikad nisam čuo stao je u namaz jer nije bilo imama kada je mu jedin proučio i šamet počeo je da klanja počeo je učiti ovaj kur'anski ajet. Došao je do rijeci illa men taba wa amana wa amila saliha i počeo je plakati nije mogao završiti ajet. Odšao je na ruku na seždu, vratio se na drugi rekat i ponovo počeo učiti isti kur'anski ajet da bi se ponovilo i Nije mogao da pređe preko ovih riječi Jer je teuba njegova bila iskrena Njegova teuba I veza sa Allahom subhanahu wa ta'ala je bila jaka Nakon toga je završio namaz I izišli su iz mesida Ali pogledajte Sjenjena braćo Šta je iskrena i istinska teuba Ovo je istinska prava teuba kakvom treba da bude okićen svaki mu'min nakon bilo kakvog grijeha u ovoj situaciji nakon zinaluka, ali iskrena teoba je, iskrena teoba, popraćena sa suzom, popraćena sa kajanjem, popraćena sa tvrstom odlukom da se više nikada čovjek neće vratiti dotičnom haramu. Došao je taj petak i negdje pred kraj dana otac od Ahmeda je nazvao ovoga brata i kaže Ahmed želi da dođeš odmah. Kaže došao sam i na ulazu u njegovu kuću našao njegovog babu koji me dočekuje. Upitao sam ga šta se desilo? Gdje je moj prijatelj Ahmed? Sahibuke Ahmed, ja plubuke samaha, ويودعك إلى دار الآخرة Tvoj prijatelj Ahmed traži od tebe halala i on te ispraća jer odlazi svome gospodaru na drugi svijet. لقد انتقل مغيب هذا اليوم إلى ربه on je pred kraj ovoga dana preselio na ahiret i otišao svome gospodaru ثم انفجر الأب باكيا zatim je otac prasnuo u jedan veliki plać jer nije mogao da se suzrži od toga. Ovo je kazivanje o jednom čovjeku koji je počinio dinalog. Kaže Lukman svome sinu, o sine, čuvaj se bluda. Njegov početak je bojazljivost, a njegov kraj je kajanje. Toga cijenjena braćo Čvrsta odluka svakog mu'mina da će se bojati Allaha subhanahu wa ta'ala Pomoći će ga da se sačuva ovog velikog grijeha I na braćo Čuvajmo sebe i svoje porodice od džahnemske vatre Čije će gorivo biti ljudi i kamenje Bojmo se uzvičenog Allaha subhanahu wa ta'ala i njemu istinski robujmo. Ovo je jedan od velikih poroka koji je zauzeo naše mase i u kojem se utapaju mase našega naroda, među kojima ima i naše rodbine, među kojima ima i naši bližnji, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od toga. Uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učvrsti na pravom putu i da nas učine od onih koji će se njega istinski bojati i koji će se kajati za svaki počinjeni grijeh. A njega molim da naša teuba ne bude teuba sa jezika, nego da to bude teuba, teuba sa srca. ففي يعقوبتي شوق وفي غفوتي مولا تلاحق خطوي نشوة وترنما ومن يعتصم بالله يسلم من الورى ومن يرجو هيهات أن يتندم ricorre da Card kada sam ja došao i nazvao mu selam nasmiješio se osmijehom ljutitog čovjeka ovo je dokaz da se čovjek kada je i ljut može nasmijati jer je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem u ovoj situaciji nasmijao se zatim mi je rekao dođi, pa sam došao i sjeo ispred njega. Zatim me upitao, šta ti se desilo pa da izostaneš? Zar nisi bio kupio jahalicu? Pa sam rekao, o Allahu poslanice, doista da sjedim kod nekog drugog mimo tebe od ljudi ovog svijeta, gledao bih da se izvucem iz njegove srpe sa opravdanjem, a meni je data sposobnost polemike i rasprave. Ovo je bio čovjek koji je bio veliki govorni ali kako mi Allaha znam ako ti kažem danas lažan govor s kojim ćeš biti zadovoljan Allah će sigurno prosuti tvoju srđbu na mene a ako ti kažem istinu zbog koje ćeš se naljutiti na mene ja se ti ne nadam nagradi od uzvišenog Allaha tako mi Allaha nisam imao opravdanja kao nikad do sada i nije bilo spremnijeg od mene kad sam izostao iza sebe Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je tada rekao ovo je istina. Ustani i idi dok je Allah ne presudi. Zatim sam ustao i do mene su došli ljudi iz plemena Beni Seleme i rekli tako nam Allaha. Ne znamo da si griješio prije ovog. Zar nisi mogao da se oprada s Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam onim što se pravdali koji su izostali? Bilo ti je dovoljno za tvoj grijeh to što bi za sebe tražio oprost Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ka'b je rekao, tako mi Allaha, grdili su me tako da sam se želio vratiti i da sam sebe poreknem. Pogledajte kako šeitan šalje svoje pristalice i kako čovjeka nagovaraju i odvraćaju sa pravoga puta. Pa zašto si to uradio? Pa zašto nisi ovo uradio? Pa zašto nisi ovako? Pa zašto nisi ovako? Nagovarali su ga i odvraćali sa pravog puta. Čak su ga Ure bili nagovorili da se vrati i da porekne ono što je rekao. Zatim sam im rekao, da li je ikog zadesilo ovo sa mnom? Odgovorili su, da, zadesilo je to još dva čovjeka koji su rekli kao što si i ti rekao. Rečeno im je kao što je rečeno i tebi. Pa sam upitao, ko su njih bojica? odgovorili su Mirara ibn Rabi' al-Amiri i Hilal ibn Umeyje al-Waqifi. Pomenuli su mi dva dobra čovjeka koji su učestvovali na Bedru, a ja sam se mogao ugledati u njih. Ja sam krenuo kada su mi ih pomenuli. Okrenuo se od njih i otišao. On dalje kaže, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam zabranio je muslimanima razgovarati sa nama trojicom, između onih koji su izostali iza njega izbjegavali su nas ljudi i mnogo su se promijenili tako da ja nisam mogao prepoznati zemlju po kojoj sam hodao Allahu akbar nije mogao prepoznati zemlju po kojoj je hodao i ona kao da nije bila zemlja koju sam znao u takvom stanju ostali smo 50 noći što se tiče dvojice drugova izolirali su se i sjedili u svojim kućama plakujući ja sam bio čvrši i strpljiviji odlazio sam na nama sa muslimanima, obilazio trgove, niko nije razgovarao sa mnom. Na naredbu Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da niko sa njima ne smije razgovarao. Ashabi radi Allahu anhum, nisu više riječi jedne progovarali sa njim. Ovo je bila naredba Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Neka niko od vas ne razgovara sa njim. I u istinu, Hodao je sa njima, namaz klanjao sa njima, selam bi nazivao. Niko sa njima više nije razgovarao, jer je bila naredba Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam da niko sa njima više ne razgovara. Dolazio bi Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam posle namaza, nazivao bih mu selam i sam sebe pitao misu li se njegove usne odvraćali mi selam ili ne šta bi uradili mnogi drugi kazali bi nemam ja potrebe da to šta ja imam tebe sluša ja sam svoj čovjek ja sam ovakar ili onaka ovako ljudi posježu za ostavljanjem istine uvrijedio ga jedan čovjek pogriješio jedan musliman prema njemu čovjek zaboravlja Allahu vjeruje Allahu u blagodat prema njemu okreće svoja leđa i ostavlja istinu odlazi u dalalet ili van ijadu billah odlazi sa pravoga puta. Zatim sam kanjao blizu njega i krao mu pogled. Kada bih ja pristupio u namaz, gledao je u mene. A kada bih se okrenuo prema njemu, skinuo bi pogled sa mene. Kada je takav odnos muslimana prema meni potrajao, otišao sam i ušao u ograđeni vrt Ebi Fatadeja. A on je bio moj amidić i najdraži od ljudi. Nazvao sam mu selam, tako mi Allaha nije mi odvratio. Zatim sam mu rekao, o Ebu Katade, kunem se Allahom, da li znaš da ja volim Allaha i njegova poslanika? On je samo sutio. Ponovio sam i preklinjao ga, a on je sutio, zatim je rekao, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Čak i najdraže mu osobe, njegov Amidić, jedna od najdražih osoba, na naredbu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da sa njim ne razgovara, čak mu ni na selam ne odgovara. Nakon što je bio uporan, on mu je kazao samo Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Zatim su mi obilno suzile oči i ja sam se okrenuo dok nisam prešao zid. I dok sam išao medijinskim bazarom, ugledao sam na vetajca iz Sama, koji je prodavao hranu i govorio, ko će mi pokazati Ka'ab ibn Malika? Pa su ljudi počeli išaretom da mu pokazuju na mene tako da je došao i pružio mi pismo od kralja Gasana. Ovako smo pokazivali. Mi su govorili enoga samo da ne bi ni to bio šas govor sa Ka'b ibn Malikom, nego smo mu samo i šaretom pokazali na Ka'b ibn Malika. Bio sam pisar, a u njemu je stajalo nakon što smo obavješteni da tvoj drug grubo postupa prema tebi i da te Allah nije učinio u kući poniženja i propasti. Pridruži se nama, dat ćemo ti utjehu. Rekao sam kada sam ga pročitao, ovo je još jedno iskušenje. Kako mu'min posmatra iskušenja? Zna da je to još jedno veliko iskušenje za njega. Pa sam naumio to pismo zapaliti i da mi posluži kao rasvjeta. Te sam ga i zapalio. Ovdje je poruka svakom muslimanu da uništava ono što ga može odbraći od Allahovog puta ona sumnjiva literatura i sumnjive stvari koje se nalaze u našim kućama trebale bi se ukloniti. Narod to rafilijske knjige i ono što odvraća sa pravoga puta. Jer čovjek može jednog dana otvoriti tu knjigu, pročitati nešto i da ode sa pravoga puta. Pogledajte kako je Ka'b ibn Malik zapalio to pismo da mu posluži kao rasvjeta. Kada je prošlo 40 noći od 50, došao mi je iz oslanika Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam govoreći Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam naredio ti da se odvojiš od svoje žene, da je pustim ili šta da radim. Pogledajte mu'mina. Ne pita kako to, može li to, je li ovako, je li onako, nego pita da li da se samo odvojim ili da je pustim. Ako je naredio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam da je pustim, pustiti. Ovo je snaga imana, ovo je snaga teube koju je Ka'b ibn Malik nosio sa sobom. Da li da je pustim ili sada radi? Pa je rekao da se odvojiš od nje, to jest da se ne približavaš. Isto tako je bilo i sa dvojicom drugom. Zatim sam rekao svojoj ženi ili svojoj obitelji. I budi kod njih dok Allah ne presudi ovu stvar kako želi. Zatim je došla žena Hilal ibn Umeyje kod Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam pa je rekla O Allahu poslanice, Hilal je iz nemoga ostarat, nema sluge. Da li ne voliš da ga ja služim? A on je rekao, ne, ali da ti ne prilazi. Ona je odgovorila, zaista on, tako mi Allaha, nema živosti ni zači. Jes uvijek tako mi Allaha, plaće od kako se desio njegov slučaj do ovoga dana, a to je već bilo prošlo 40 dana. Suze je stalno lio, kajući se za ono što je počinio govorili su mi neki iz moje porodice da tražim dozvolu od Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem povodom svoje žene. Jer je dozvolio ženi Hilal ibn Umeyje da ga posluži. Zatim sam rekao, tako mi Allaha, neću tražiti dozvolu od Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem u vezi s njom. Ali ne znam šta bi o tome rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada bi tražio dozvolu od njega kad sam mlad čovjek. Kad dalje priča? ostali smo deset noći zatim se navršilo 50 od kada je zabranio općenje ili kontakt sa nama 50 dana je trajao pohod na tebu zatim sam klanjao sabah namaz ujutra 50. noći na ploči ili na krovu kući edo sam sjedio u stanju će skobe koju je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo i zemlja mi je postala tijesna koliko god da je bila prostrana čuo sam čovjeka koji viče sa brda sela najvišim glasom radosna vijest o Ka'b ibn Maliku pao sam na seždu i znao sam da je došao spas i izlaz od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala tako što nam je primio teubu Allahu poslani sallallahu alaihi wa sallam objelazanio je Allahovo pomilovanje nama nakon što je klanjao sabah namaz pa su dolazili ljudi donoseći nam radosne vijesti Prema dvojici mojih drugova uputili su se glasnici, a prema meni je jedan čovjek jahao na konju, dok je čovjek iz Eslema požurio ka brdu i sa njega povikao. Glas ovog čovjeka je bio brži. Nakon što mi je došao ovaj čovjek sa radosnom vješću, čini sam glas čuo, skinuo sam svoja dva ogrtača i obukao ga njima. Zbog radosne vijesti, ovdje je poruka da je dozvoljeno nagraditi čovjeka kada nam donese neku radosnu vijest tako mi Allaha, nisam imao osim ta dva ogrtača. Posudio sam druga dva ogrtača, zatim ih obukao i otišao da potražim Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Susretali su me grupe i grupe ljudi, čestitajući mi na Allahovom pomilovanju govoreći, neka ti je prijatno Allahovo pomilovanje. Dok nisam ušao u džamiju, Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem sjedio je u džami, a ljudi oko njega. Ustao je Talha ibn Ubejdillah i potrčao prema meni da bi se rukovao sa mnom i čestitao mi. Tako mi Allaha. Nijedan čovjek od muhađira nije mi prišao osim njega. Ka'b tu nije zaboravio Talhi. Kada sam nazvao selam Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, odgovorio je. I lice mu je sjegnulo od radosti raduj se najboljem danu koji je došao od kako te majka rodila, a i kako mu ne bi bio najbolji dan, kada je u istinu saznao da mu je njegov gospodar oprostio. Rekao sam da li je od tebe o Allahu poslaniće ili je od Allaha, od Allaha. Ka'b kaže, kada bi Allahu poslanić sallallahu alaihi ve sellem bio radostan, zasjelo bi njegovo lice kao da je komad mjeseca, tako da se to znalo kod njega pošto sam sjeo ispred njega rekao sam o Allahu poslaniče zaista u moje pokajanje spada to da izdvojim sav svoj imetak kao sadaku Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem poslanik sallallahu alaihi ve sellem je rekao zadrži kod sebe dio imetka to je bolje za tebe zatim sam rekao u istinu zadržavam svoju dionicu na hajberu o Allahu poslaniče zaista me Allah spasio zbog istine i u moju teubu spada to da ne govorim o tim istinu. Tako mi Allaha ne znam nikog od muslimana da je Allah stavio na iskušenje sa istinom u govoru od kako sam to spomenuo Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam kao što je mene iskusao uzvišeni Allah. Tako mi Allaha nisam naumio laž od kako sam to rekao Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam do ovog dana. Ja se nadam بل uzvišeni الله čuva i u ostatku النريح فما سمع الكبار لهم صراخا وما نطق العيني ولا الفصيح دماءهم ماء وأن وجودهم عرب قبيح على أي الجنوب فأتريح وهذا الجرح في كبدي يصيح كأن دماءهم ماء كريم وأن وجودهم عرب قبيح على أي الجنوب فأتريح وهذا الجرح في كبدي يصيح وهذا الجرح في كبدي يصيح وهذا الجرح في كبدي يصيح وهذا الجرح في كبدي يصيح وهذا الجرح في كبدي يصيح